Alem sever Muhammed'i Kim sevmez ki o sermedi Yerde bastığı topraklar Hep aşkından iniledi Hep aşkından iniledi Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir yerde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Cihan hayran gül yüzüne Nur saçar tebessümüne Ondaki ses tatlılığı Yok bir peygamber sesinde Yok bir peygamber sesinde Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir derde Kaştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Kime nazar kıldı güneşe Derman oldu bin bir derde Taştan uyulan putları Dile geldi tasdik ile Ağladı her gündüz gece ümmetimin hali nice Allah ona Cebrail'le vahyeyledi büyük müjde Vahyeyledi büyük müjde Kime nazar kıldı ise derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları dile geldi tasdik ile Kime nazar kıldı ise derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları dile geldi tasdik ile Mübarek elleri ipek Vücudunda teri çiçek Vahiy ile Allah ona Senden sonra yok peygamber Senden sonra yok peygamber Kime nazar kıldı ise Derman oldu bir bir derde Taştan oyulan kutuları dile geldi tasdik ile Kime nazar kıldı ise derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları dile geldi tasdik ile